Ekaina kamabik aur osteguna data hau berri hon albistegia duzue eh, berriotzar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi musika eskolako astapen kurtsoko ikasle kontzertua eskaini zuten atzo. Ikasle asiberriek musika eskolako entzunaretoan kontzertu bat eskaini zuten atzo eta urrekin lehenengo urtean ikasitakoa erakutsi zuten. Akelarraren entzaioak gaur hasiko dira. Lurrikara kantolaturiko akelarrean zezpen herrikoia doni banesuekin batera ospatuko da ekainaren 23 iruan eguna iristeko gutxi falta dela akelarrean parte hartuko dutenak gaur arratxeko seietan gaztelekoan hasiko dira entxegoekin. Eta gaur ere, street dantzeko eh, erakustaldia. Gazteriako sailak antolaturiko street dantz ikastaroan parte harturiko gazteek, kurtxo honetan ikasitako dantza eta koreografiak erakutsiko dituzte gaur emango duten erakustaldian. lantxotegik, koita margarren urte urrena ospatuko du. Lantxotegi elkarteak aste honetan hogeita margarren urte urrena ospatuko du eta horretarako egun nagusia programatu dute kainaren amairuan ustiralarekin lore zaintzako lokalean honako hauek egin goituzeko izteko amaikat jarretan amaiketako herrikoia eta argazkera kusketa egordi partean kalderetea bost euroren truke atxaldez kafetertulia lau terdietan zuzenki eta seiretan txori buru antzes lanata eta bukatzeko eguna burubiltzeko musika atxaldeko zazpiretan urte hurrenaz, aritu zen koldu iribarren lantxotegiko kidea gure elkarrezketaldian egon zenean horixe, horixe onera ekarri duguna. Pues era, en un principio, era atender un poco a la gente joven de Berriozar, pues que era la más la que más podía, la, a la que más repercusión podían tener estas consecuencias, ¿no? y, se decidió crear esta asociación para ello. Eh, pues, trabajaron con, eh, con la juventud, no había ningún eh, programa específico como, pueda haber ahora, ¿no? Pues y era un trabajo de calle, ¿no? Pues en el cual eh, poder recoger a los jóvenes, Pues para poder atenderles y poderles preparar pues para afrontar un poco la situación que tenían encima. Lantxote gibera horre matrikulazio kampainako epean kokatzen da bete betean interesunek ekainaren uki jarte izango dute epea zabalik lore zaintzako laguntzaile edota eraikinen mantentzelan etako laguntzaile ikasketetan izan emateko informazio gehiagorako bederatzi lau zortzi hogeita marra 0 bi hogeita masei telefonoa. Udal ikastaroetan izena mateko zabalik dagoeneko kultura, kirola, berdintasuna, gazteria eta irugarren adineko sailak antolaturiko 2014-2015 ikasturteko ikastaroak jiada ez hau dira eta honekin izen amateko epea zabaldu da azken eguna ekainaren amairua izango delarik informazio gehiagorako iru ubedikoitz.berriozar.es Irudi bat bazterkeriatik berdintasunera. Udaleko berdintasun sailak antolaturiko 13garren argazkileiak eta hau argazketan emakumezkoen eta gizonezkoen artean bazterkeria bateragarritasuna eta erantzukidetza tratu onak edo eta berdintasuna adierazten duten egoerak islatu harko dira. Argazke aurkezteko epea irekirik dagoia da eta kainaren 20 bukatuko da. Teknologia berrien eta zare sozialen inguruko kafe tertulia. Ikariari elkarteak guraso eta helduen eskola proiektuaren barne bigarren kafe tertulia antolatu du. Kasu honetan pedagogo bat izango da gaztelekura hurbildu eta teknologia berrietaz zarituko dena. Zordua ostira lonetan arratsiko bosterretan gaztelekuan. Egoraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer diogarko iragarpenak garazi? Zerua, udei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak eta horretik guizean, Xabi, hanemenka zaparra da eta trumoitzuren bat bota dezake hori bai jarratxean, bero odeia garatu eta ordun zaparra da ertenek eta trumoitzuak izango ditugu norabide aldakorrekoa ez zeola biliko da gaur, jarratxean iparretik finkatuz temperatura... Temperaturei daukionez gaur minimoetan aldaketarik ez edo gutxiago eta maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira beraz atzoko eguraldiaren antzerako izango dugu gaur. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozare garratiaren sintonian, FMko eun puntu edo orduero interneten, euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.